Am găsit într-o revistă o paralelă foarte mișto între diferite tipuri de capitalism. Și o să vi le citesc părând. Capitalismul tradițional spune așa. Ai două vaci, vinzi una și cumperi un taur. Cirada se mulțește, economia prosperă, vinzi amândouă bovinele, ieși la pensie câștigat. O companie americană. Ai două vaci, vinzi una și o, forțe, o forțezi pe cealaltă să producă lapte cât pentru patru. Ești surprins când vaca moare. Compania franceză. Ai două vaci, faci grevă pentru că dorești să ai trei compania japoneză. Ai două vaci. Le reproiectezi astfel încât să fie de 10 ori mai mici decât o vacă obișnuită și să producă de 20 de ori mai mult lapte. Apoi creezi imagini animate inteligente ale vacii numite Kaukemon, le promovezi la scară globală. Compania germană. Ai două vaci. Le reproiectezi astfel încât să trăiască 100 de ani, să mănânce o dată pe lună și să, mulgă, să se mulgă singure. Compania britanică. Ai două vaci. Am două sunt nebune. <laughs> Băi, nu mă pot Compania italiană. Ai două vaci, dar nu știu unde sunt. <laughs> Pleci în pauză de prânz. <laughs> Companie rusească. Aici e tare, frate. Companie rusească. Ai două vaci, le numeri și aplică ai 5 vaci. <laughs> Le numeri din nou și aplică ai 42 de vaci. Le numeri din nou și aplică ai 12 vaci. Te oprești din numărat, vaci, deschizi alte sticlă de vodcă. <laughs> Compania elvețiană. Ai 5.000 de vaci, dintre care niciuna nu ți aparține. Factură celorlalți cheltuieli de depozitare. <laughs> Compania indiană. Ai două vaci, te închin la ele. Companie chineză. Ai două vaci. Ai 300 de oameni care le, mul le mulc. Declar șomaj zero, productivitate bovină mare și arestez reportul care a publicat cifrele. Și acum vine partea tare. Compania românească. Și liniște. Ai șase vaci, costuri cât pentru 10, muși doar 3, alegi bezmetic printre ele, mai aduci personal pentru alte 5, intri în faliment și dai vina pe Bob.